вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец ці даводзілася вам калі-небудзь рыхтаваць уласнае дзіця да іспытаў па беларускай гісторыі звычайна нашай адраджэнцы лічаць сябе знаўцамі айчыннай мінуўшчыны прынамсі ў агульных рысах але варта засесці за экзаменацыйнае пытанне як разумееш што ступіў на шлях многіх асабістых адкрыццяў Вось на гэтую тэму і пойдзе гаворка ў сённяшняй вострай браме Першае экзаменацыйнае пытанне, якое прыцягнула маю ўвагу, гэта хрысціянізацыя Беларусі. Растлумачу чаму. Па-першае, нерэлігійнасць беларусаў, пра якую мы гаварылі ў адной з папярэдніх перадач, не можа быць зразуметая без разумення пачатку, як і калі нас хрысцілі. Па-другое, яшчэ з савецкіх падручнікаў засталося ў памяці тое, як хрысцілі Кіеў і Ноўгарад. Тады хрышчэнне Русі ўспрымалася ў кантэксце гісторыі ССР, як дазволю сабе непазбежны каламбур хрышчэння ўсяго савецкага народа. Гэта значыць і нас таксама. Але з набыццём незалежнасці і з распадзелам агульнай гісторыі мы выпалі. Не знайшоў я ў кнігах пра Беларусь такой велічнай сцэны, як гэта было ў Кіеве, дзе князь Уладзімир заганяе народ у ваду, або як гэта падаецца ў гісторыі літвы, дзе хрышчэнне літоўцаў ажыццяўляе Ягайла. У літоўскай гісторыі, дарэчы, ёсць забаўны эпізод пра тое, што кожнаму літоўцу, якога Ягайла заганяў ваду, пасля выдавалі цёплы шведар, прывезены з Польшчы. Гэтым падступныя каталікі палякі нібыта імкнуліся падкупіць літоўскіх паганцаў. Беларускае хрышчэнне я попрасіў пракаментаваць гісторыка Геннадзя Сагановича. Ніякіх сведчанняў пра хрост на землях Беларусі, такі як у Кєві ці Новгарадзе, у нас проста няма. У падручніках гісторыі, папулярнай літаратуры гаворыцца, што адразу пасля Кєва хрысціянства было ўведзена і ў старажытна-беларускіх княствах, Але гэта нічым не пацвярджаецца. На хрысціянізацыю полацкай зямлі паўплывала яе адасобленасць, барацьба за самастойнасць. Як вядома, мясцовыя князі працівіліся ўвядзенню новай універсальнай рэлігіі, што мацавала цэнтральную ўладу імперыі. Айчынны гісторык Георгій Філіст ужо даказваў, што хрысціянства ў полацку не было ні пры Ізяславе, ні пры брачыславе. Сапраўды, Ізяслав на момант кіёўскага хросту, ўжо сядзеў у полацку ды так і не прыняў хрышчэння няхрышчаным заставаўся і турабскі князь святаполк брачыслав зяславіч сцвердзіў незалежнасць полацка і распачаў барацьбу з кіевам узяў новгарад а праціўленне палітыцы кіева азначала і непрыняцце ягонай веры Сітуацыя стала наняцца толькі пры ўсяславе, які ў 1060х будуе полацкую сафію, фактычна адзіны ў нас мураваны храм до конца 11 стагоддзя. Падобна толькі пасля вяртання ўсяславовых сыноў з бізантыйскай высылкі хрысціянства тут стала распаўсюджвацца шырэй. Тады ў полацкай зямлі адразу вырас десятак мураваных храмаў. Так што ў Беларусь, прыдамсі у паўночную і цэнтральную, хрыстовая вера прыпазнілася прыкладна на стагоддзя калі геннадзь цаганович кажа што хрысціянства ў беларусі прыпазнілася на стагоддзе я думаю што яно прыпазнілася ў прынцыпе дакладней не прыпазнілася а не было прыдумана нашымі гісторыкамі як галоўны факт нацыянальная мінуўшчыны Урэшце масавыя гістарычныя веды гэта і ёсць пэўныя знакавыя формулы на падставе дакументальных звестак. А такіх звестак ніколі не бракавала і не бракуе. Гэтую думку пацвярджае Сергій Харыўск. У Полацку, там, дзе на высокай гары панад ракою стаіць сёння курган славы, адзін са шматлікіх савецкіх мемарыялаў, была некалі святая магіла. Памяць пра яе сцерлася не толькі ў людскай сведамасці, але і са старонак нашых старадаўніх кнігаў. Гэта магіла славута скандынаўскай місіянера пачатку 10 стагоддзя святого Торвальда Вандроўніка – высілкамі якога да хрыстовай веры была спрычынена Ісляндыя. Напрыканцы сваіх працаў эвангелічных святар здзейсніў падарожжаў святую зямлю Верусалім. Затым святы Торвальд адважыўся на падарожжаў тады дзікі малавядомы свет у нетры ўсходняя славяншчыны. Ягоны светлы шлях скончыўся ў поласку, дзе ён заснаваў манастыр Яна Хрысціцеля нястомны прапаведнік Торвальд пасля смерці быў пахаваны на гары, над якой засвяціўся крыж. Апошнія згадкі пра манастыр сустракаюцца ў летапісах 14 стагоддзя і знікаюць назаўжды. Аднак нават святы Торвальд, які хрысціў нашых продкаў раней за хрост у Кєве, не быў першы. Адзін з летапісаў 834 году распавядае пра Ансгарія, папская легата ў паўночных народаў, які дабраўся да крывіцкіх земляў і колькі часаў вандраваў там. Які вынік мела тая душапастарская дзейнасць, невядома, але Ансгары, жывы і здаровы, вярнуўся ў Рым і распавёў там пра наш край. Бадай, гэта і ёсць першае дакументальнае сведчанне пра дзейнасць хрысціянскіх місіянераў у Беларусі. Католіцкая традыцыя ўказвае таксама і на нейкая мансьёра Бернарда, нібы ірляндскага манаха, які ў девятым стагоддзі прапаведаў у ваколіцах Навагарадка і ўсталяваў там першы крыж. У артыкуле аб беларусах-лацінніках Янка Станкевіч у 1922 годзе наводзіць на адну нібы нечаканую думку. Трэба думаць, што дзякуючы арабскаму культурнаму ўплыву некаторыя беларусы прыймалі і іслам. Насамрэч, гандлёвыя кантакты Беларусі з арабскім халіфатам, Бугарыяй ды Хазарыяй былі вельмі шчыльнымі на прадвесні хрысціянізацыі, пра што сведчыць вялікая колькасць у нашай зямлі скарбаў, манетаў ды рэчаў з мусульманскага ўсходу. Пра святого Торвальда нам нядаўна стала вядома са старажытнай скандынаўскай сагі аб хрышчэнні скальда Бранда – хто ведае, мол, якой з арабскіх бібліятэкаў хто-небудзь знойдзе чароўны аповед і пра духоўны позвіг якога мусульманіна, што навярнуў на сваю веру дрыгавічоў альбо ліцвінаў. Сергей Харыўскі пералічыў некалькі гістарычных фактаў, з якіх беларускія гісторыкі маглі б стварыць прыймальны для масавай свядомасці міт нацыянальнага хрышчэння. Тут закладзены першы адказ на пытанне сённяшняга нашага гістарычнага іспыту. Беларуская навука не напрацавала яшчэ дастатковую колькасць публічных стэрэатыпаў. Прынамсі, у параўнанні з суседзямі гэта так. Калі я параўноўваў беларускія і літоўскія школьныя падручнікі, у мяне было два адчуванні. Першае, што яны бессаромна хлусяць, зрабіўшы з гісторыі трэнажор нацыянальнага ўзгадавання, другое что мы увесь час сарамліва азіраемся по баках баючыся каго-небудзь пакрыўдзіць а ў выніку пагразаем у хітрасплятеннях аб'ектывізму для літоўцаў у гісторыі не існуе нас для нас адваёўванне ў сваёй гісторыі іх стала сапраўдным падвіжніцтвам яшчэ з часоў савецкай цэнзуры але звярнуўся да фактаў усяго адзін эпізод сын міндаўга яўнут у кажа беларускі падручнік, заступіў на вялікакнязкі пасад пасля бацькі і сядзеў, пакуль не быў скінуты братамі. Уцёк у Масковію прыняў праваслаўе і быў названы Іванам. Вярнуўся дадому і атрымаў ва ўладанне заслаўе. Паводле літоўскага падручніка я ўнуціс уцёк у Польшчу, а павяртанні атрымаў трокі не бяруся каментаваць гэткае рашучае разыходжанне і зноў звяртаюся да гісторыка геннадзя сагановича яўнот быў звергнуты кейсутам зімою з 1344 на 45 пасля гэтага ён колькі месяцаў прасядзеў у палоне а тады ўцёк на русь спачатку затрымаўся ў смаленску але там не знайшоў належнай падтрымкі і падаўся ў москву дзе прыняў праваслаўны хрост а ў 1347 на Ужо вярнуўся ў айчыну, памірыўся з братамі і атрымаў валоданне заслаўе. Замірэнню і спакою пэўна паспрыяла тое, што вярнуўся ён праваслаўным і цяпер наўрад ці мог прэтэндаваць на велікакняцкі пасад. Вось версія, якая паўстае з аналізу небагатых э, звесткаў летапісаў і хронікаў. Яна даўно прынятая гісторыкамі такімі аўтарытэтамі, як стадніцкі, любаўскі, пашкевіч і нават віснер, вялікі рытуафіл кажа што я ўнут шукаў дапамогі ў москве не разумею чаму і на якой падставе літоўцы пішуць іншае у польшу яўнут не ўцякаў бы бо кейс тут і альгерт рыхтуючы пераварот зносіліся акурат з польшаю схіляючы яе да антыортынскага саюзу і трокі ён атрымаць не мог бо гэта была сталіца ўладання ў кейс тута Цікава, што на такія сцверджанні Геннадзя Сагановіча мог бы сказаць літоўскі гісторык. Зрэшты, адказ не стаў бы пачаткам дыялёгу. Літоўцы палічылі выгадным для сябе выкрасліць беларусаў з уласнай гісторыі і зрабілі гэта. Вы скажаце, а як жа старабеларуская мова, якая ў вялікім княстве літоўскім была афіцыйнай. Яны адкажуць, што афіцыйнай была не беларуская, а канцылярская мова – Гэта значыць мова, у якой не было жывога носьбіта. А калі б і быў, дык называўся б мусіць народам канцыляраў ці канцылярытаў ці канцылярцаў. Яшчэ адно наша гістарычнае імя. Вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Яшчэ одно пытанне, хто мог бы сёння ў Беларусі праводзіць нацыянальную гістарычную ідэалогію ў школе і для публікі. Энтузіазм колішніх талакоўцаў згас разам з абвешчаннем суверэнітэту краіны, што большасць іх успрыняла як здзяйсненне ідэалаў маладосці. Наступнае ў сярэдзіне 90-х заявіла пра сябе пакаленне студэнтаў гуманітарыяў, сярод якіх найбольш яркіх асобаў вылучылася на гістарычным факультэце БДУ. Колькі здаровага аптымізму было ў іх, гэта яны прыходзілі ў нацыянальныя арганізацыі і прэсу беларускамоўныя і адукаваныя гатовыя да адраджэнскай працы. А колькі гаварылася пра першыя рэпрэсіі супраць іх пра змену кіраўніцтва факультэту. І вось усё скончылася. Чаму? Я спытаўся пра гэта ў аднаго з прадстаўнікоў пакалення гісторыкаў Северына Квяткоўскага. Ранкам 31 траўня ў цэнтры сталіцы я пачуў фразу з гутаркі двух юнакоў. Такое магло здарыцца толькі ў Мску пра сябе дадаў і толькі цяпер. У натоўпе, што напярэдадні імкнуў ад маланак да станцыі метро Няміга, не было маіх аднакурснікаў. Тых, хто паступіў на гістарычны факультэт БДУ ў 1991 годзе. Можа таму, што яны лічаць сябе засталымі, каб наведваць падлітковыя імпрэзы. А можа, гэта тое адчуванне элітнасці, што панавала над намі з першых дзён навучання, не дазваляе браць удзел у сённяшніх масавых забавах, падагнаных пад БПСМаўскія ўзоры тады у 91 мы сапраўды адчулі сябе элітай ці не палова аднакурснікаў гаварылі міжсобку па-беларуску а пазней менавіта з ініцыятывы студэнтаў гісторыкаў пачаўся адлік менскага вулічнага супраціву 24 траўня 1995 году каля трох сотняў юнакоў абышлі з закінутымі за галаву рукамі рэзідэнцыі лукашэнкі было цк а затым спалілі каля грамадскай прыбіральнасцях бСр у І гэта была падзея на фоне павольнага, але няўмольнага спаўзання ў прыватных дачыненнях да расійскай мовы. Так здарылася з маім аднагрупнікам вядзьком. На першым курсе ён спяваў уласныя вершы пад гітару, займаўся ўсходнімі адзінаборствамі і марыў зарабіць багата грошай, каб мець магчымасць выхоўваць маладых нацыяналістаў фізычна і духоўна. Вяцёк ці не адзіны з усіх сапраўды ўвайшоў вялікі бізнес. На ідэю забыўся, а сёння сядзіць у следчым ізалятары. Спісня справжніх проєктів можна протягувати довго. Зрешті, я рідко бачуся з билими однокурсниками. Хіба пару разів зустрів їх на мітингах. Правда, не тих, з ким зялів ідеали юнацтва, а тих, хто прийшов учитися у КГБ. Навряд чи справдяться їхні особисті проєкти, навіть коли і не єсть. Мені зараз тяжко пригадати яку-колі безвіш ідею, яка панувала серед студентів-гісториків на початку 90-х было абсолютно ясно, что створится полновартасная беларуская держава і што эліта зойме ёй адпаведнае месца, якое гарантаванае валоданнем мовай і веданнем акалічнасцю паўставання вялікага княства літоўскага, недасяжных для большасці суграмадзянаў. Гэтага адчування я не знаходжу і ў сённяшніх падлеткаў юнакоў, тых, што душылі адзін аднога ў пераходзе на нямізе. Я спробував уявіть, што здарылася, калі падобнага кшталту свята у тых жа маштабах расцягнулі ў часе па прыкладзе славутага бразыльскага карнавалу. І зараз адчуў, што наш прэзідэнцкі карнавал, які колькі гадоў таму падкупіў сваёй прастатой і дасягальнасцю і свядомых і несвядомых, не перапыняўся ні на дзень. Папросту ён быў раскіданы па разасобленых пляцоўках па ўсім горадзе і краіне мае элітныя аднакурснікі гісторыкі распусціліся ў гэтым свяце жыцця, так і не дачакаўшыся прыгоду незалежнай светлай будучыні. Ранак 31 траўня быў падобны да раптоўнага пацверазення не толькі ва ўскосным, але і ў непасрэдным сэнсе. Мяркую, не толькі я, акрамя жаху і шоку паспытаў пачуццё сораму. Гэта была, гэта была квінтэсэнцыя сораму, які набрыньваў апошнія пя гадоў. Такое могло здарыцца толькі ў Мску і толькі цяпер. Такое здараецца кожны дзень і кожную секунду па ўсёй Беларусі. Ёсць процьма беларусаў, якіх ужо растапталі, альбо топчуць зараз. Ёсць беларусы, якія спрабуюць выратавацца. Яшчэ меншая колькасць беларусаў спрабуе выратаваць іншых, але большасць з рогатам нясецца пад зямлю, штурхаючы адзін аднаго. Кожны выбірае свой шлях, але ранак будзе агульны для ўсіх. Северын Кляткоўскі распавёў пра сваё пакаленне студэнтаў гісторыкаў. Пасля разбурэння гэтага атраду адраджэнцаў ніякага поступу ў нацыянальнай гістарычнай адукацыі не прадбачыцца. Хутчэй наадварот. Дырэктывы замяталіна адну за адной рэжуць школьныя кніжкі з патрабаваннем единого взгляда на історыю страны в соответствии с требованием президента РБ. Ніякай творчай свабоды. У звязку з гэтым у мяне яшчэ адно пытанне да гісторыка Геннадзя Сагановича. Геннадзь, якія перспектывы школьнай гістарычнай адукацыі ў Беларусі бачыш ты? У савецкія часы гісторыі Беларусі як асобнага прадмету у школах проста не існавала. Яна была неабавязковым дадаткам да галоўнага курсу гісторыі ССР, а фактычна рассеі. Пасля развалу саюзу становішча хутка змянілася. Ужо ў 91 была апублікаваная новая канцэпцыя гістарычнай адукацыі ў беларусі якая ўпершыню скасавала гісторыю ссср а гісторыі беларусі надала статус асобнай дысцыпліны канцэпцыя арыентавала выкладанне гісторыі на адраджэнне гістарычнай памяці і нацыянальнай свядомасці на выхаванне патрыётаў беларусі незалежна ад нацыянальнасці так што прынцыпы паспелі закласці нармальныя На іх распрацаваная праграма па гісторыі для базавых агульна-адукацыйных школаў, якая выйшла ў 95 годзе і пакуль не адмененая. Да праграмы дастасаваныя і новыя падручнікі, па якіх таксама яшчэ вучацца. Праўда, ужо некалькі гадоў іх фільтруе ад крамолы спецыяльная ўрадавая камісія, а ветэраны і камуністы пішуць свае альтэрнатыўныя падручнікі, адзін з якіх ужо паспелі выдаць. Што да лічбаў, то на курс гісторыі беларусі у нас адводзіцца 152 гадзіны а на сусветную гісторыю 300 ці нармальная гэта прапорцыя наўрад ці бо украіне напрыклад 272 на сусветную а на украінскую гісторыю 225 на жаль пакуль пануе цяперашні рэжым сітуацыя з нашай гісторыяй будзе пагаршацца прагназуецца што ў бліжэйшым часе у сувязі з пераходам на 12годку на будет скорошена колькость годинов на историю на агул и зробить это найперш за кошт истории Беларуси. Геннадь Саганович намалявал картину фактичного развалу школьной исторической адукации. Какие ж сутностные змены несе перагляд беларускай гісторыі на манер Лукашэнкі і Заметаліна. Пра гэта распавядае пісьменнік Уладзімир Арлоў. Гадоў пять таму менскую сколку, дзе вучыцца мая пляменніца, зачасцілі місіянеры з аднаго тутэйшага праваслаўнага брацтва. На сустрэчах з вучнямі адбывалася раздача кніжак пад немудрагелістымі назвамі спасення рассіі або малітва за рассію. Сярод прадукцыі такога кшталту дзеці, напэўна, для сямейнае чытання, атрымлівае нумары весніка беларускага зархату. Адзін з нумароў гэтага даволі прэзентабельнага выдання пляменніца прынесла мне. Дядзя ўладзя, а вось тут пішуць неправду. Услед за пальчыкам дзяўчынкі я пачаў чытаць пра незадвеннага дзеяцеля беларускага края графа Михаіла Николаевича Муравёва, неутамімага радзеселя аб укрепленні в беларускам народе хрысціянскіх добрадзеселей, строителя в беларускіх городах і весіх православных храмах, ходатая о переносе мощи белорусских святых и прочее, прочее. Мне заставалось удокладнить, чему девчинка лечит, что дорослые дядьки звестника хлусить. Я почул, что на сам речь этой Муравьев забаронял белорусскую мову, душил повстанне Калиновского, отдавал загады вешать, расстреливать повстанцев, за что и отрымал мянушку вешальника. Ці трэба казаць, што я застаўся цалкам задаволенай і настаўнікамі маёй пляменніцы і наогул курсам узятым беларускай сістэмай адукацыі. Пагладзіўшы разумную дзяўчынку па галоўцы, я ўзгадаў французскага гісторыка Жуля Мішле, які назваў сваю навуку воскрашэннем. Я падумаў, што гэтае метафарычнае азначэнне магчыма як ніякае іншае сугучнае беларускаму нацыянальнаму кантэксту и сел писать в отзыв на публикацию у Вестнику. Мне сдавалось, что я еще поспею растлумачить племеннице. И то, что Вестник Белорусской Экзархату – это часопис мясцового отделения Российской Православной Церквы, и то, я кому служила и служить эта церква и ее отделение. Я только зверну увагу племенницы на то, что артикул у Вестнику не подписанный, а значит, дорослый дядька-автор – ведаў, што хлусіць. Прамінуў год ці два. Краіна атрымала прэзідэнта і новы ўрад, а міністэрства адукацыі новага міністра. В адзін цудоўны дзень я разгарнуў свежы нумар не невесніку беларускага зархату, а настаўніцкай газеты органа міністэрства адукацыі краіны. Менавіта там мяне чакаў працяг сюжэту звязанага с незабвенным графом. Под рубрикой «Допомогу наставнику» газета писала про того самого начальника северо-западного края, его сиятельства Михаила Николаевича Муравьева. Наставникам и ихним вучням налезло ведать, что это был энергичный державный деятель, который с веданием справы робил тое, до чего был закликанный. У вільню ён прыехаў з пляном дзеянню і неабмежаванымі паўнамоцтвамі. Ён быў першым з дзяржаўных дзеячаў рассеі, што ўзняў пытанне аб пастаноўцы шырокай народнай адукацыі ў краі, прычым на местным нарэчыі, пад якім ён пісала настаўніцкая газета, безумоўна разумеў беларускую мову. Я чытаў далей прыкідваў, дзе будзе абранае месца пад помнік гэтаму выбітнаму чалавеку нашага краю, што любіў між іншага паўтараць, што ён не з тых мураўёвых, якіх вешаюць, а з тых, якія вешаюць. Мне захацелася прапанаваць аўтару публікацыі ў настаўніцкай газеце шэраг пытанняў. Самым мяккім з якіх, напэўна, было б пытанне пра тое, чаму з яго сіяцельства мураўёў так і не адчыніў беларусі ніводнай школкі на месным нарэчі. Але артыкул настаўніцкай газеце, як некалі і ўвесніку беларускага архату быў не падпісаны. Праўда, у гэтай ананімнасці было адно істотнае адрозненне. У першым выпадку аўтар апалёгіі ката Беларусі ўжо баяўся. У другім у настаўніцкай газеце яшчэ баяўся. Уладзімир Арлоў казаў пра рэсаветызацыю беларускай гістарычнай навукі. Мне ж застаецца толькі ўдакладніць тэрмін тое што робяць з нашай навукай лукашенко і заметален безумоўна не новая і бярэ пачатак недзе ў сярэдзіне мінулага стагоддзя у часы таго самага графа мурав'ёва для якога таксама не існавала беларусій а быў як на сёння суверэнны і незалежны северо-западный край. брама. Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду.